Ha, biztan da, biziki konten gira, eh? Hori zen gure, e, pentsatzen gino, eh? Uh, gurekin izan entzela, eta jala da. Hori, bof, baxo begarria gira, bai. Mm. Naiz eta ez da fini, eh? Ez da fini afera, eh, badute, ala ere, kon, kontrol pian dira, eta, bon, segitiak dira, ala ere, uh, arma garaio, enfin, atxikitziagatik, eta armen transporten gatik. Eh? uh, ostiraletik, beraz, uh, atxi eh, ziren bostak, nolako egunak izan dira? Ah, piskat zailak, ez dira gazte-gazteak. Bostetatik hiruek dute hirurogoi urte pasa eta hienzat zaila izan da. Eh? Ba, bat baizik eta, voilà, olako eguneroko gauzak, eh, jendea ez da huartzen, baina bera, ez dute oferik, eh, loiteko, eta adin hartan ez da loiten aixe, hola, holako kondizionetan, bon, bera, lau gau hola, aski guai. Mhm. Sustengoaren hain itza eh, aipa? Hori, bikaina da, denetarik eh, jende, bon, pentsatzen ez ginuen eh, jendeak eh, idatzi dauku edo de, deitu dauku. Harritua egon gira eta hori biziki, biziki importantia da familien zate. Eh. Bero berotzen du bihotza, jakizazu. Ondoko asteei begira, beraz, itzultzea biztana itxiten duzue, eh, badakizuen bai, noiz... Eta ez dakigu ezer, eh, ukandut mm. abokatoa hor, baina prentsa fitiago zabaldu du berria, eh. eh, bakarrik errandit, eh, voilà, batute eh, karga hori, eh, arma, zera, ukaitia eta eta transportzia, voilà. Orduan, eh, epaiketa ezakigu bat ere noiz izanen den, eta bitartian eh, behar dute eh, kontrolpean egon. Mm. Eran nahi du, be, jendarmerira joan, eta ezin dute joan egoaldira, egoaldera edo beste numeitera, voilà. Mm eta makeara itzultzekoa noiz da, badakizu? Ha, ah, ez dut segidan, uste du, da ez dakit, posibilitate ba, balin baute edo trein bat edo egazkin bat hartzia, uste dut ez dute ez dira lusa segoren Parisen. Eh? Juliet Bergunia, mil esker, eh, eta beraz erran bezala, eh, lusoko bostak eh, askatuko dituzte kontrol judizial pean. Voilà, mil esker ziei, eta zatozte denako ino, eh? lusora eta gara zirat zazpiuntan.